yigirma uchinchi oyto'ldining kun tug'di aliga vasiyat xati yozganligi aytiladi zerak oyto'ldi qog'oz qalam so'radi xudo nomi bilan қетіні yozdi xudo nomi bilan so'zini boshlab dedi yaratgan yetishtirgan кәчірген egam tuman мұңлыған sonsiz jonliqlarni yaratdi ularga rizq berib bir sinimi osh qo'ymidi u istagan tilikini hammaga yurgiziduki uningga hech qandoq orqa yo'lak hojat emas xolisi yaratidu uning tiligini bo'ludi uning qilganlarining hammasi tiliki bilan vujudga keldi bu sonsizlig'on maxluqotni u o'lim uchun yaratdi barcha tirik o'lkisidir bırak uning ölüm yok. tangrim so'yimlik payg'ambarga mandin davomliq uzildirmay minglarcha salom yetkizgay uningdan boshqa barliq sahobalagimi egam uzluksiz salomimni yetkizgay ey baxtiyor alik uzun yaşa. bu baglik saltanating bilan nurg'un allaga hukmronlik qil ismim oy to'ldi edi mijoz xulqim to'lin oydak edi bu to'linliq kamaydi o'zim o'lib tugaydigan bo'ldim o'lim xabri keldi meni mahkam ilkiga oldi qutulg'idak yerim yo'q lazzatimni katkuzdi meni azizlading ko'p mehribonlik qilding mana man endi sening xizmatingdan ketadigan bo'ldim bu yaxshiliqqa javoban vasiyat xati yozib qo'ydim ey zaki bu dunyoliq ishlarida sanga hamroh edim bilsang ishingni to'g'riliq bilan yurgizdim mana endi noiti sodiqlik bilan maslahat so'zimni yezib qo'ydim bu vasiyatni o'qig'in sodiq kishining nima deganligini angla sodiqlik kishilikning boshlanishi demakdir sodiq kishilarning gap so'zlarini esingda tut bu gap so'zlar san uchun davlat saodat to'ri bo'ladi sodiq kishi kishilarning rostchilidir sodiq kishilarning so'zini angla u seni yuksaltiradi ay ali mana man sanga sodiq odamman ay jasur qahramon mening so'zimga amal qil o'lim manga yuzlandi o'zimmi o'kindim lekin bu o'kinchim va so'zlarim foyda bamidi amdi manga qilgan ibodatlarim lozim bo'ldi qilgan borliq yomonliklarim bir o'kinch bo'ldi yiqqan oltin kumushlar shu peticha qoldi uningdan manga tekkan o'lish hisob berishla bo'ldi o'kinib nola qilaman biroq o'kinchdan foyda yo'q egam rahmatini tilashdan boshqa umid yo'q mana bugun noiloj ketyaptiman ata sammu shubhisiz izimdin kelasan ay alik o'lim texi seni tutmag'in ekan o'yg'ong'in ilmingni ishqa silib ishingga tayyorlan balo keltirish zo'rlik qilish o'rniga san yaxshilik qilgin so'z va ishing bilan xalqni so'yindirgin sog'lom kunlaringda yaxshilik yetkiz tovar meling borida uni ulashtir va yegiz kichigidila g'aflatdan uyg'ongan o'tkir ko'zlik to'g'ri so'zli kishi nima deydi angla o'lim kammigin ekan o'limga tayyorlik qilib qo'y hayot vaqtingda toat ibodat qil allohga seg'in o'lim kelib tutqanda o'kinganning foydasi yo'q qora yer ostida qancha nola qilsangmi bari bir ay alik mendin keyin tirishqin vaqtingni ibodatdan boshqa qazoyi qilma seni dunyo davlat bilan ozdirmasin borliq ishlaringda to'g'riliq ista xalqqa to'g'ri odil qonun yurgizgin ondin adolat kunida ya'ni qiyomatda kuning yaxshi bo'ladi bu dunyo uchun o'zingni o'tqa otma vujudingga o'sh bo'l havoyi havasning bo'ynini kas san dunyoning begi uningga qul bo'lma dunyo ташламаса, tashlamasa uni tul qilib tashlab ketdi ortiqcha mag'rurlanma takabburlik qilma bu dunyoga ishonmagulik uningdan yuz o'rigin yaxshi kishilarni o'zingga yaqin tut yomondan yiroq bo'l ziyni tegidi osh ko'z kishilarga ishingni topshirma vafosiz kishiga osh non bamikin ibodatda g'ayratlik bo'l gunohdan saqlan sanga toat ibodatdan boshqasidan foyda tegmaydi o'limingni unutma uningga hech qanday qoral yo'q o'lim xuddi pistirmisidan chiqqandek chiqib keladi qancha qochsangmi oxir o'lim tutqisidir qanchalik tirik qolsangmi oxiri o'lim yetkisidir. o'limga g'ofillik qilma ko'nglingni sagak tut qancha uzun yashsangmi oxiri yerni to'shak qilasan qani kim o'limdan qechib qutula oladi qani kim ajal vaqtidan ortiqcha yashidi olim bu zamon va tiriklikka tahlid qilib o'xshatish bilan noayti yaxshi so'zlagan odam bolasi karvonga o'xshaydi qo'nalg'uda uzun turolmas uning manzili qini otib pushtidan bola to'ralsa onaning qorni bir necha oylik tinch makan bo'ladi onadan tug'ilib ot qo'yilsa musofir bo'lib zamon etini minidi u kunduzi bir qadam kechisi bir qadam mingib o'limga ib boradi mangzini so'ldiradi bu dunyo bir qo'nalg'u go'ring bir qo'nalg'udir bu qo'nalg'udan qo'zg'alsang u dunyo oxiri qo'nalg'u bo'ludi u dunyoda seni ikki yo'l kutudi bu ikki yo'ldan qaysisi sening bo'ludi agar yo'ling o'ngdan kelsa ishing o'ngshiladi mubodo so'ldan kelsa nola qilib beshingga ur ey davlatman ali dunyo terilg'i yadur uni terisa kishi hayot o'ziqi o'ridi yerga nima terisang yana shu unidu nima baygan bo'lsang qayta shunila olasan boshqa kishining narsasini amma va qon to'kma bu ikki gunoh uchun kishi jon chiqarda nola qiladi hayot tushga o'xshash izsizli o'tib ketadi mayli bak bo'lsin mayli qul bo'lsin kammasga ketadi o'tkazgan kuning tush kabi bo'ldi qani u qolgan kunlaringda o'kinishdan boshqa narsa bo'lmaydi o'yg'ongan va o'yg'ongandan keyin o'kingan kishi nima deydi angla o'yg'oq turib hayotni tushdek o'tkazding uning foydasi qani manga bir nishon ko'rsatdi havas va orzu yo'lida umringni o'tkazding hayoting tugidi o'kinch hamda foydasiz tirikligingga ortiqcha g'ofil bo'lma o'ylan tiriklik o'limga nihoyat yaqin ay alik bexil bo'lma sahiy bo'g'in sahiylik nomi o'lmaydi mangu qoladi askar qo'shin va mol dunyoga ko'p mag'rurlanma bu qo'shin oltin kumushlar foyda yetkazolmaydi boshqalar uchun o'zingni qurbon qilma o'zingni oyo zo'mi zo ko'yma seningdin burunqi dunyo baglari dunyoni tashlab ketdi qara go'rdi yotidi bu ölüm song'ima tayyorlandi ey yo'ruq kunim ölüm vaqti seni kutmoqda dunyoning aybini bilib aql idrak bobidan so'zliguvchi sanga nima deydi angla bu dunyo meli goya tuzluq suvga o'xshashdir qancha issimu kishi qonmaydi tilimi nam bo'lmaydi ey qahramon sapsal bu dunyo ko'langudak narsa qo'g'lasang qochidi qochsang yepishidi bilsang bu dunyo ishlari bir esitqu tutay deb qo'l sinsa kishi uni yo'qitib qo'yadi ey ali tirishqin o'zing yaxshi bo'l xalqning begi yaxshi bo'lsa xalqmi yaxshi bo'ladi xalq qo'yga o'xshaydi bag uning qo'ychisi qo'y boqquchi qo'yga mehribon bo'lishi kerak ko'p osh bo'ri ishikka yig'ildi ey alik qo'ylarni obdan ko'zat qilib yur ish qilishda g'azablanma ochiqini yig' baglar g'azablansa baglikini buzadi kishiga tilingdan qo'pol so'zlarni chiqama qo'pol so'z yilinchab ko'ygan o'tga o'xshaydi Yavaş mulayim bol, egri besik, xushbeil bol. Barlıq yaxşılıqlarga qol yetküz. Aldığında bir uzun yol səpər turubdu. Aql idraklıq kişi bu yolga mol ozuq tayarlaydı. Ey Baxtiyor Ali, saroy qasr qurma. Sana qari yer astidan öy tayarlandı. Egiz keng yasadaq sarıyın qaladı. qorong'u yer tagidagi o'yda nola qilib yotsan nima uchun bu oltin kumushdan xazina to'playsan sana tegadigan o'lishing ikki parcha so'z buningga taqlidan shoir bir so'z aytdiki shoirning bu so'zi so'zning yo'lini ochidi g'opil inson ko'p narsa to'playdi yeyish nisb bo'lamdi yo'q buni hech o'ylamaydi kishi beyisa orzusiga to'liq erishsa hayotini oxirlashtirdi jini uchib ketadi ey bag rohat farog'atga ovunma mag'rurlanma ovunchung mag'rurluqing g'aflat uyqusiga paturudi dunyo uchun hayotingni zoyi qilma dunyo o'tib ketadi mushaqqat chekishga majbur bo'lasan yipak durdung'a o'ralgan sening esil vujuding ay dona qori yerni to'shak qilg'usidir kenizik va mahbublar bilan ovungan vujuding qori yer tegiga yoshirinib so'zilib yotqusidir tavranmas yugurik yo'rg'i otdan tushib mo'nglinib egarsiz yog'och otqa minisan bularni o'ylab o'limga tayyorlan keyin qori yer qetida o'kingichi bo'lma hamma ishqa xudodan yordam tila bilginki xudo sanga cheksiz kuch quvvat bagusi yaxshilikmi yomonlikmi beshinga nima kas rozi bo'l qazog'i tan bagin to'g'ri so'zla har ikki dunyo baglikini talab qilsang yaxshisi bu besh ishqi yiqillashma haromga aralashma va zo'ravonlik qilma kishi qinini to'kma dushmanlik qilma va qisos omma may ichma pisqi pasatdan qechib yiroq tur bu bir qancha narsa davomliq baglikni buzib kelayotidi san davomliq mangu bag bo'lishni xohlasang qonun turg'iz xalq ustidan zulmni ko'tir ey ali bugun san xalqqa boshchisan xalqni asra aqling bilan o'yg'oq tur alik bo'yniga ig'ir yuk yuklangan ay xushbeil bexut bo'lma ehtiyot qil vujudining orzusiga berilgan havoyi havasga asir bo'ludi san asir bo'lma bo'lgan bo'lsang o'zingni qutuldir kechirgan hayoting borindek o'tib ketdi qolgan tirikliging qanchalik saltanat beralaydi Әмді бұл қалған көллеріңні бейхуды өткізмә. Өзіңні гуна вә құсырладың еріғда. Білгін, bu dunyo vafo qilmaydi bu o'tkinchi dunyoda o'z oziqingni ol taqvodor kishining nima deganligini angla taqvodor kishi jahonning sarxilidir bu dunyo qo'nalg'u san karvon hisoblanasan karvonning qo'nalg'uda turadigan vaqti qanchalik bo'ladi bu dunyo mol mulk yig'adigan bir saroy bu yerda nimaga erishgan bo'lsang u yoqqa ep ket o'zing bu yerdan ko'chsan ko'chingni avval avat kerakligini og'in keraksizini tashla mana men ketyaptiman meni ko'rib oygan. tirishqin o'zing uchun yaxshi nom qoldir o'limga yuzlangan o'lar vaqtida nasihat qilib ketgan kishining nima deganligini angla o'ladigan kishi tirikka pandi nasihat qiladi sen uni anglab ko'nglingda saqla deyduki tirik ekansan behudlik qilma o'yg'on man g'opillik qilib yillar bo'yi o'kinib yotmoqdaman ey aley bu baglikning uzun bo'lishini istasang qilolasang bir qancha ishni qil bir qancha ishni qo'y odil ish qil buningga tirish zulm zo'rlik qilma xudoga sig'in uning ishkini quchoqla ikkinchi bexud bo'lma ehtiyotjon hushyor tur sana tasodifan bir palokat tegmisin bu ikki vaqtda har qandoq ishni qilma avas va g'aziping kaginda savr qilib tishingni tishla bu bir qancha narsadan saqlansang al omon saqlanadi bayliking uzun turadi bu sanga saltanat beradi barliq yaxshi kishilarni qadrla yuksaldir yomonlarni yeningda tutma elingdan qo'g'la yomon nizom yurgizma yaxshi qonun yurgiz kuning yaxshi bo'ladi baxt kamiri yor bo'ladi Ey dana! Məşhur kişinin nemi digərlikini anla. ve bu sözdün öz ölüşünü al. Ey kanun tüzgüçi, yaxşı kanun tüz. Yaman kanun tüzgüçi öyrü yürüsümü ölgəngi hesab. Ey əlinin beşi dana! Yaman nizam tüzmə. O yaman bolur ikən cahanını ilgiliyənməydi. Bərəsi öz zamanısıdı yaman kanun tüzsə, o'zidan keyin yomon nom qoldirdi kim bo'lmasin yaxshi bir qonun tuzib qo'ysa uning bilan o'z nomini tiklaydi ey ali диққат qil o'zingni yengildirma aslingni unutma aslab tur o'ylan ey qo'li uzun зат, yomonlo qiliqini o'zlashtirma yomon qiliq ikki dunyoda nola qildirudi qo'ling uzun bo'ldi xalqqa yaqin bo'lding diqqat qil bu umr afsus bilan o'tib ketmasin dunyo o'tib ketadi o'tdi deb hisobla o'lim keladigan narsaki manga qarshi keldi deb o'yla meni ko'ginki meningdin pand nasihat ol bugun tirik ekansan ati o'kinib yurma kishi o'lsa оныңдың vasiyat qoladi әй bilguchi Mana bu mening sanga vasiyatim. Ey Ali, men uchun sen söyümlük edin. Sana faydalık bir vasiyet miras kaldırdım. İnsan üçün faydalık miras sözdür. Miras sözge emel kılışının yüzlerce paydası boladı. Emdi bu Çin sözlerini yazıp kaldırdım. Bu sözlerini unutma, menimi unutma. Sen kancı uzun yaşap tirik tursan mı? sap solsang oxir keladig'ini o'lim bo'ladi shubhisizki bir kuni oxir o'lim keladi yashayotgan jonliqlarning jinini oladi chaqirg'uchi ya'ni azroilning kelishiga hozirlanish kerak uzun yo'l yurishga tayyorlik qilish lozim bilginki o'limdan qutulishga yor yo'lak bo'ladigan narsa yo'q o'limga tayyorlan kerakligini ol aql yetgan va o'limning kelishini avval bilgan ar nima deydi angla o'lim payti sana navbat bilan keladi o'zingni o'limga chindin hozirlab yur kumush kamar bog'lig'anlar mana man deydiyu o'lim tutganda uning kamirimi uzildi ey ali mana man sening haqqingni o'tidim mehribonliqingga javoban burchimni ado qildim Худа саңа көп яхшылықла қылыш үчүн тәуіп бәсін. Бу яхшылықла мәишәтлеріңді сені бәқтлік қылсын. Аман есен hayat кәчір, көп yılла яша. Құшаллық, халавет білін көп әлләгі хөкімраллық қыл. Менің бу сөзім саңа садықлықымдыр. Әй, güzel yüzlüküm, aman esen kal. Әй, дәулетмен әлей. Маны мен кетіп барымен. Bağrımның o'ti o'g'lim qilyotidu. Buni men Xudoga yolvorib topshirdim. Xolisi köyayotgan o't ichida saqlag'ay. Sana hojitim shuki, o'g'limga qarab tur. Uni tashlab etma. Bo'lmasa yaramaslar qatorida bo'lib qoladi. Tangri barliq narsalarga sabab yaratadi. Hamma yaxshi va yomonlik shuningga bog'lanadi. o'g'il qizning buzilishi yoki tuzilishining sababi ota va onadir mana man uning otasi bugun o'lyotaman o'g'lim kichik o'gsiz yetim qoldi agar xizmatchining sanda haqqi bo'lsa sabab bo'lib o'g'limni yaxshi yo'lga da'vat qil nazringdan yiroqlashtirma fazilat va bilim o'rgat bilim va fazilat bilan aldi inobatga erishsin mijoz xulqi yaxshi bo'lib odati tuzalsin xizmatga yaramliq bo'lsin yaxshi mijoz o'zlashtirsin beka bo'sh qo'yibatma yig'ib mahkam tut o'g'lini ching tutsa baxtga erishadi sinab ko'rgan o'qib va bilib so'zlaydigan yashangan moysbit nima deydi angla o'g'il kichik ekan uningga bilim o'rgat kichikligida bilim bilsa qo'li ustun bo'ladi oyima o'g'il qizga qamchi takkuz qamcha o'g'il qizga bilim o'gitidi o'g'il qiz kichikligida nimani bilsa qerib o'lgicha uni unutmaydi oy to'ldi xatni tugatdi turib bog'ladi elib qo'l uzitib o'g'liga berdi aytdiki o'g'lim bu xatni ol yuttirma alayki yetkizgin bu mening vasiyatim xetimni o'qisin so'zimni esida tutsin o'limga hozirlansin ishini o'ngishsin u ulug' kichik tindi keyin o'g'liga qarab aytdi san deganlarimni tushan to'g'riliqqa yiqillash yana o'g'lini bag'riga besib quchoqladi so'yib turib yosh to'kib yig'ladi Ay to'ldi eytti. ey o'g'lim endi mana meni ko'rdim nima holda ketayotaman buni unutma shubhisiz sanga bundoq payt kelgusidir g'ofil bo'lma oxir sanmi o'lasan man sanga kerakli so'zlarni aytdim so'zimni unutma manga duo qil agar alik vaqt yetib seni xohlasa mijoz xulqingni tuzab xizmat qil uni kamsitma bekorchi bo'lma o'zingcha behuda yugurma so'z va harakatingda to'g'ri va muloyim bo'l kechsi kashyot va yana atigan tur kash yetib atigan qo'pish baxtni oshirudi tangrining buyruqini bakmi qadrla alikka xizmat qil buning bilan qalbingni issit yomonga yiqinlashma qechib yiroq tur doim yaxshilik qil mejaz va yo'lingni tuzza boyqob so'zla omon yashig'in o'zingni ko'zitib sog'lom qerig'in oy to'ldi so'zini to'xtatdi o'g'lini quchoqlab yig'ladi yana nola qilib pushaymon yedi aytdi ey ishonchsiz bevafo dunyo endi nemishqa manga jafo qilding ko'p ne'matlar bilan yetishtirgan vujudim va ko'rkam yuzim qori yerga kirdi onadan qandoq tug'ilgan bo'lsam bugun yana shundoq yalang'och mungluq ketyapman o'limga yuzlangan va o'limga o'kinib nola qilgan quvvatlik arning nima deganligini angla qerindan chiqqan vujud qeringa kirasan shakar bilan yetishtirgan vujudni yilonga berasan esit yigitlik esit tiriklik o'kinch bilan yig'lab go'rga kirasan oy to'ldi aqlini to'plab yig'lashni qo'ydi mol dunyosini boshqalarga meros qilib tarqatdi u borliq tuqqonlari bilan xayrlashdi jeni yeshil ko'kka yo'l erishni tiladi ko'zini ko'kka tikib qo'lini ko'tirdi shahodat bilan tili harakatdan to'xtadi yo'riq jeni ayrildi kuni qorong'ulashdi xudo nomi bilan tiniqi kesildi sob pokiz jini egizlikdin o'rin istadi jini uchib ketdi quruq vujudi qoldi jon yaralmagan va mavjud bo'lmagandek yo'qilib ketdi jahonda balgi nishon bo'lib nomila qoldi amdi ko'ngli to'g'ri kishining g'aflat uyqusidan uyg'ongan kuni nima deganligini angla bezaklik o'yin vujudingning uyidir suratdek tening bo'lsa jeningning uyidir jon uchib ketsa vujud bo'sh qoladi jonning qayaga ketadiganligini xudoli biladi ey qutluq uning o'rni egiz bo'lsa bu baxtdir tövenge tushsa jut palokat bo'ludi shaksizki bu ikkidin biri nisip boludu. Can uzun, mengü, ölümsüz yaşaydı. Sepsasan insan nime degen aciz ha? Yaşsı mı namı yok oludu ve sözü kesiludu. Kayadın kiliduyu, kayaga barudu. Kayada turuduyu, kayada yurudu. ne bilimlik bilemdu. mi diyalaydı? aqlliq uqandu dono nima deyalaydi biladigan xudodurki u bu ishni biladi uqqichi tangri bu ishni uqudi ba'zan birdan yoshirinib balgisiz yuradi ba'zan ko'z o'ngingdan nom nishonsiz yo'qoladi bu inson o'zi naayti qisqa umr kechirsimu qayg'usi uzun til so'zi yuksakdir sapsasang inson bundoq ariksiz turib nima uchun buncha yaramas holda g'odi yudu ikki kunlik o'tkinchi dunyoga erishibla nimishqi qiyoda ko'ksini keridi o'yg'ongan va o'limini tushunib to'g'ri yo'lga kirgan kishining nima deganligini angla ey yaramas o'lim nima degan tangdoshsiz o'lim Sana karşı minglığın koral tayarlasımı paydası yok. Hemmigi tegisen birimi kutulmaydı. Yaxşı yaman nersilege selli tor tozak sen. Alımla bəxtiyar halda yaşışı kerek idi. Bilimsiz cahilla tamam ki lazım idi. Yaxşımı, yamanmı qanmaydı. Hemmisi oxşaşlı ölüdü. Uluğmu, kiçikmi qar yer boludu.'' o'limga kichigi yo'q tirik yashig'uvchilar qanchalik uzun hayot kechirsimu o'lim kagisidir bilim va farosat bilan ishni bejirib xalqni boshlaydigan ar er nima degan yaxshi aytgan o'lim bo'lmasa qandoq yaxshi ish bo'lar edi kishi o'lmasa qanchalik chiroyli ish bo'lar edi bu o'lim meni rohatga yetkazdi ki o'lim mening ulim va asosimni buzdi o'limga tanqanmig'iliq tug'ilgan o'lidi tug'ilgan o'lidi ham qora yer bo'ladi kishiga esit demayman kishilikka esit deyman mardga esit demayman to'g'riliqqa esit deyman bu qeri dunyoning huy payli odati shudir xohlasang uningga amal qil xohlasang beqinma